Ekainak amasei gaur aste artea da eta hau berrion albistegia duzu eh, berrio zari irratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi haekak aurre matrikulazio kampaina martxan jarri du. Aekako uzalor euskaltegiak aurre matrikulazio kanpaina berri bat bultzatzen ari da aurrengo urtean euskara ikastearren izena orain emanez gero hainbat abantaila izanen ditu ikasleak matrikularen prezioan euneko bosteko deskuntua ordainketa malguagoa epe bat gehituta ohiko ordainketa epei eta azkenik taldeak eratzeko orduan lehentasuna izatea matrikula egindako ikasleek edozein arrazoiengatik ikastaroa ez egitea erabakiko balute matrikularen euneko euna itzuliko zitzaien beti ere irailako gaita seia baino lehen jakinaraziz gero informazio gehiagorako iru ubebikoetz.aeka.eu sorri aldea edo bederatzi lau zorrotzi mar 06 telefonoa. Berdintasunaren aldeko argazki lehiaketan parte hartzeko azken egunak. Irudi bat bazterkriatik berdintasunera ezeneko argazki lehiaketaren amalaugarren edizioan parte hartzeko azken egunetara iritsi gara zuzenki argazkiak udaletxeko auzogulegoan aurkeztu alko ditugu zurtzi terdietatik ordu bat terdietara beti ere ekainaren ogila baino lehen gogoan izan lehiaketan parte hartuko duten argazkiek emakumezko eta gizonezkoen artean bazterkeria bateragarretan gaitasuna eta erantzukidetza tratu honak edo berdintasun egoera kadirazi biharko dituztela. Bi mila eta akelarrea. Gaztegunetik antolaturiko akelarrea ekainaren nogeita iruan ospatuko da, dunibane gauan amarrak herlo joan jota, ostegunean parte hartzaileek txegu orokorra gine dute, atxeldeko zazpiretan gaztegunean. Nerea aldunateri omenaldia. Azken urteotan elkarrekin nabes batzan zuzendari izandako nerea aldunate zendu berriari kontzartu omenaldia egingo diote igande hontan atxaldeko zortzietan entzunaretoan. Nusikarekin komprometitua herriari lotua eta gizarte mugimenduekin arduratua izateagatik merezitu bere musikalagunek prestaturikoa. Eguraldiaz mintzatzeko egunea du gorain zer dio iragarpenak garazi. Zerua odeitsu edo oso odeitsu egongo dela dio gaurko iragarpenak, ondorioz euri txikia egingo du ipar mendebaldeko aizea ulbizia ibiliko da eta temperaturei dagokionean gaur aldaketarik ez eta hau izan da guztia gaurko alebisegiari daokionez, informazio gilego datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko egun puntu edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten. Música